četvrtkom. Dvanaest je siječnja 1519. godine. U Velsu, trgovačkom gradu u Gornjoj Austriji, umro je Maksimilijan Habsburški, austrijski nadvojvoda, njemački kralj i car Svetog Rimskog carstva. Zadnju godinu svog života Maksimilijan, koji je rođen 1459. provao je pokušavajući osigurati krunu svetog rimskog cara za svog unuka Karla. Maksimilijan neće uspjeti unuku osigurati prijestolje, umrijeće u 60. godini života i utrka za krunu cara bila je otvorena. Kuća Habsburg već je krajem 13. stoljeća prvi put došla blizu te krune. Maksimilijan je bio treći u nizu Habsburga koji je nosio tu krunu, ali to nije značilo da je ona Karlu zajamčena. I druge vladajuće kuće bile su za nju zainteresirane. Maksimilijan je 1511. ušao u svetu ligu u kojoj je s vladajućim kućama Španjolske, Engleske i s papom pokušavao pobijediti francuskog kraja Luja 12. Njegov nasljednik Franjo ili François I htio je na svaki način spriječiti da carska kruna dođe u Habsburgske ruke. To su bili uobičajeni dinastički sukobi kakva je Europa proživljavala već stoljećima. Ali te 1519. još se netko umješao u izbor cara Svetog Rimskog carstva. Ta osoba nije bila okrunjena glava, nije bio čak ni plemić. Riječ je bila o bankaru, moglo bi se reći kapitalistu, po imenu Jakob Fuger. Greg Steinmetz u knjizi Najbogatiji čovjek koji je ikada živio, život i vrijeme Jakoba Fugera piše. Odmah kada je Maksimilijan umro, Fuger je zapovjedio kuriru da požuri u Pariz sviješću o smrti. Želio se umiliti kralju Franji tako što će biti prvi koji će mu reći o toj smrti. Bio je to Fugerov način da signalizira da je otvoren za posao i spreman pomoći francuskom kralju da pobjedi na izborima. Naravno, Fuger je preferirao Karla. Fuger je postao najbogatiji čovjek u Europi tako što je financirao Habsburge u Maloj Austriji. Mogućnost da ih financira u Španjolskoj i Novom svijetu opčinjavala ga je, ali previše vjere stavio u Maksimilijana i premalo napora da izravno pridobije Karla. Prejako je pritiskao kako bi dobio dobre uvjete i izazvao je previše nepovjerenja kod austrijskog plemstva. A sada, s izborima koji su bili otvoreni, suočio se sa stvarnom mogućnošću da bude isključen. Nije bilo bitno to što su izbornici željeli Fugera u tom poslu, jer je on bio jedini bankar kojemu su vjerovali. Mladi kralj Španjolske želio ga je po strani. Obitelj Fuger utemeljio je tkalac Hans Fuger, rođen u selu Graben u Švapskoj. On je utemeljio svoju obitelj 1367. u njemačkom gradu Augsburgu. Dva se puta Hans ženio, oba puta s kćerima majstora tkalačkog ceha. To mu je priskrbilo građanska prava te pravo da osnuje tvrtku koja se bavila tkanjem. Hans je umro 1408. Njegovi sinovi Andreas i Jakob I izučili su za zlatare, ali su se i nastavili baviti obiteljskim poslom sve do 1454. kada su se braća razdružila. Andreas i njegova linija Fugera zbog svojih poslovnih odluka i sudskih tužbi otišla je 1499. u bankrot. Jakob je bio oprezniji. Oženio se za kćer majstora kovnice novca koji je bankrotirao 1444. i to ga je naučilo da bude oprezan. Postao je ugledan član trgovačkog ceha, a njegovi sinovi, imao ih je sedam, Ulrich i Georg, proširili su trgovački posao obitelji i na druge države. Ali najbolji osjećaj za posao imao je Jakob, rođen 1459. Trebao je biti svećenik, ali se posvetio izučavanju vođenja poslovnih knjiga i 1485. preuzeo je vođenje posla Fugerovih u Innsbrucku. Do smrti Maksimilijana, kojemu je financirao sve važne pohode i političke pothvate i na tome zaradio goleme novce, Jakob Fuger uistinu će postati najbogatiji čovjek na svijetu i te 1519. po prvi će puta jedan bankar odigrati ključnu ulogu u izboru cara. Karlo je bio sin Filipa I. Lijepog, kralja Kastilje i Ivane Lude. Njegov djed po ocu bio je Maksimilijan Hazburški. 14. ožujka 1516. kada mu je bilo 16 godina, Karlo je okrunjen za kralja Aragona i Kastilje. Nepune tri godine kasnije umro je njegov djed Maksimilijan, koji je svom unuku namjeravao priskrbiti titulu cara Svetog Rimskog carstva. Maksimilijan, koji je svojim spretnim diplomatskim manevrima osigurao Habsburzima golema područja u Europi, bio je privučen mogućnošću da obitelj Habsburg gospodari ne samo Španjolskom, nego i novim svijetom, koji su krajem 15. stoljeća počeli osvajati španjolski konkvistadori. Naravno, to bi značilo da bi Francuska s obje strane bila opkoljena Habsburzima. U svemu ovome, Jakob Fuger vidio je svoju prigodu. Greg Steinmetz piše. Fuger je posegnuo za svojom najvećom prednošću, vagom. Mogao je ponuditi kandidatu više novca od bilo koga drugoga. Podsjećajući izbornike na svoje resurse, promotivna kampanja počela je vrtnom zabavom Luja od Aragona i nastavila se sve do dana izbora. Mogao je cijenu pobjede gurnuti tako visoko da se nitko drugi za nju nije mogao natjecati. Njegovi suparnici će odustati i on će ostati jedini bankar u igri. Kladio se na ambiciju kraljeva, računajući da će se oni nastaviti nadmetati i potirati cijenu dovoljno visoko da se izguraju ostali bankarski suparnici. Kako bi to izveo, morao je pokazati Karlu da on drži sve karte. Tada je u igru ušao Franju. Fuger je htio da Karlo zna jednu stvar, da ako on ne izabere Fugera, Fuger će ga odbaciti i staviti svoje resurse, najveći komad kapitala u Europi, za Francuske. Tako je to bilo jednostavno. Želio je da Karlo zna da će on, a ne izbornici, odlučiti tko će biti car. Jakobu Fugeru ne bi bilo lako napustiti Habsburge. Njegova imovina bila je uglavnom vezana za zemlje kojima je vladala ta vladajuća kuća. Ali sama mogućnost da čovjek koji je Maksimilijanu dao novce za njegove ratove i diplomatske manevre pređe francuskom kralju bila je teško zamisliva ali Fuger je tu mogućnost održavao živo. Zato je poslao kurira na francuski dvor. Zato je njegov nečak, koji ga predstavlja u Vatikanu, dobio nalog da vidljivo održava veze s predstavnicima francuskog kralja. Samo je još jednu stvar trebalo učiniti. Pokazati izbornicima i mladom pretendentu na krunu koliko je Fuger zapravo jak. Na prigodu za pokazivanje snage nije trebalo dugo čekati. Wittenberg je bio njemačko vojvodstvo blizu francuske granice. Unutar tog vojvodstva dio je gradova bio u vlasti obitelji Habsburg i njezinih saveznika, a ne lokalnog vladara vojvode Ulriha. Vojvoda je odavno bio bijesan zbog toga. Ti su gradovi plaćali porez caru Maksimilijanu, a ne njemu. Kada je Maksimilijan umro, Ulrih je vidio prigodu. Poslao je vojnike na te gradove. Habsburgovci nisu namjeravali predati te gradove. Što se dalje dogodilo, piše Greg Steinmetz. Oni će se boriti protiv Vojvode ako mogu namaknuti novac za vojsku. Fuger je vidio prigodu da se pokaže. Dao je Habsburgovcima 113.000 tisuća florina da unajme plaćenike. Direr je skicirao sliku iz toga rata. Ona pokazuje golemi nerazmjer između snaga iza kojih je stao Fuger i snaga neprijatelja. U prednjem planu slike niz je topova s nevjerojatno dugim cijevima uperenim na dvorac. Habsburški vojnici koji obslužuju te topove izgledaju pouzdano, kao da će završiti taj posao do večere. Čovjek se može sažaliti na branitelje. Nisu imali kamo. Slika ne ostavlja sumnju da će Habsburzi pobijediti. Tako je i bilo. Bila je to velika pobjeda za Habsburge, jer im je dala Stuttgart, strateško mjesto zbog njegove blizine Francuskoj. Ta epizoda ponovno je dokazala da je Fuger prijatelj kojeg je dobro imati. Nakon borbe oko gradova u Württembergu nije bilo sumnje u to koliko je Fuger jak. Karlova teta, Margareta, vojvodkinja od Savoje, koja je kod izbornika koji su trebali odabrati novog cara vodila kampanju za svog nečaka, rekla mu je da se prestane igrati i ode kod Fugera posuditi novce. Teta je nečaku rekla ove riječi. On obavlja toliko usluga i poslova za nas da si obavezan priznati ga. Ipak Franjo još nije namjeravao odustati od Jakoba Fugera. Greg Steinmetz piše. Shvaćajući prije Karla da će onaj tko ima Fugera na svojoj strani pobijediti, Franjo je, baš kao što je Fuger to očekivao, kontaktirao s Augsburgom. Kako je to vidio Franjo, on i Karlo bili su u istom položaju u borbi za novac. Karlo je imao Velzere italijane, Franjo je imao bankare iz Liona i neke od svojih italijana, kao i novac prikupljen prodajom kraljevskih zemalja i zapljene u ime države nasljedstva njegovog upravitelja budžeta ali Franjo je znao učiniti više od pukog dostizanja Karlove ponude. Trebao je učiniti izbor lakim za izbornike, tako što neće samo biti bolji od Karla, već ga i znatno nadmašiti u sredstvima. S takvim ciljem on je zatražio od Fugera 300.000 ekija, ekvivalent 369.000 florina. Franjo je Fugeru ponudu učinio što je moguće zanimljivijom. Obećao je brzu otplatu iz francuskih poreznih prihoda plus proviziju od 30.000 ekija. Ako bi Fuger prihvatio, Franjo je mogao ponuditi dvostruko više od Karla. Kada je dobio Franjenu ponudu, Fuger se pobrinuo da ona dođe do Habsburga. Karlo bi možda još oklijevao, ali Margareta i druge glave obitelji Habsburg znali su da mladi kralj mora zatražiti pomoć od Jakoba Fugera. Tako je i bilo, kada se sedam izbornika okupilo u katedrali u Frankfurtu kako bi izabrali novog cara Svetog Rimskog carstva, sve je već bilo gotovo. Karlo je izbor platio s 852 tisuće florina – Talijanski bankari dali su petinu svote, obitelj Velzer, veliki suparnici Fugera, dali su samo šestinu. Jakob Fuger dao je 544 tisuće florina. Bio je to najveći kredit koji je svijet ikada do tada vidio. Karlo V. dugovao je svoj izbor bankaru, potomku tkalca rođenog u Grabnu. U članku obitelji Fuger u enciklopediji Britanici piše da je ta obitelj dominirala europskim poslovima 16. stoljeća, utjecala na politiku na europskom kontinentu i razvila kapitalističke koncepte. Jakob Fuger utemeljuje moć te obitelji. O njezinoj važnosti za europsku politiku dovoljno govori to da je Karlo V dugovao svoju krunu toj obitelji. Kada je pak u pitanju kapitalizam, to jest kapitalistički ekonomski koncepti, Fugeri su bili samo najmoćniji od europskih ranih kapitalista. Europa 16. stoljeća bila je doba kada je feudalizam bio konačno na zalasku, a pomaljao se novi svijet kapitalističke Europe. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom svijetu kapitalizma koji se pomalja u 16. stoljeću. Samo fokus neće biti na daleke europske kapitaliste, na fugere, velzere, talijanske trgovce i bankare, te trgovce i bankare Liona. Fokus u priči o ranim izbojima kapitalizma bit će na hrvatskim zemljama ili na onome što je ostalo od njih nakon osmanskih osvajanja. U hrvatskim zemljama 16. stoljeća nije bilo nekoga nalik na fugere, ali je bilo ranih kapitalista. O njima će biti riječ sljedeća dva tjedna. Naš sugovornik je dr. Hrvoje Petrić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U historiografiji još uvijek nisu te rasprave zatvorene. One stvari koje su se otvarale kao rasprave su jednostavno u jednom trenutku stale i e, o tome se vrlo malo dalje diskutira, ali sasvim sigurno možemo reći da početke nečega što bismo mogli definirati kapitalistički odnosi, neovisno o tome da li pristupamo brodelijanskim pristupom ili idemo od Marksa, čak da Šumpetera prihvatimo, na koji način god da se e, metodološki tu proba pristupiti, sigurno ono što možemo reći je jest e, da te začetke, početke ili nešto što bi moglo nazrijeti kao kapitalistički odnosi e, se mogu e, definirati u 16. stoljeću. To je i razumljivo zbog toga jer općenito hrvatski prostor u 16. stoljeću osim što je bio pogođen osmanskim osvajanjima i e, drastičnim rezovima demografskim, e, ako hoćete ekonomskim, e, političkim, svim mogućim kulturnim dakle rezovima koji su se događali na ovom prostoru, usprko svemu tome 16. stoljeće je doba izrazit tog rasta trgovine. I u tom rastu trgovine mi možemo ovdje reći da zapravo imamo dvije e, vrste ključne, ključne trgovine na velikom. Jedna je žito, dobro poznati, dakle putevi žita koji idu, a druga koja će biti važna za 16. stoljeće je trgovina stokom i to pogotovo krupnom stokom. Dok se govori o osmanskim osvajanjima, svi misle da je to bio dakle ekonomski slom, ali se zaboravlja da se na prostoru između Jadranskog mora i Mure e, formira e, postupno korak po korak e, nešto što će biti zametak vojne krajine koja će se teritorijalizirati kroz 17. stoljeće vrlo jasno, ali negdje 578. godine će biti vrlo jasno što je ta vojna krajina i ona zapravo doprinosi e, dolasku svježeg novca sa sjevera ili, ili mogli bi reći sjeverozapada i u principu ti ratovi s Osmanlijama mogli bi reći da zapravo stimuliraju trgovinu na ovome prostoru, a isto tako i direktno utječu na razvoj posredničke trgovine, što je vrlo važno. Michel Beo u svojoj povisti kapitalizma piše da je kapitalizam oblikovan u trgovačkim i novčarskim društvima zapadne Europe. Oblikovanje je počelo u 16. stoljeću. Pojem pak kapitalizam dolazi od riječi kapital, koja vuče podrijetlo od latinske riječi capitalis, glavni, a ta pak riječ vuče podrijetlo od latinske riječi kaput, glava. Kapital ovako definira Joyce Appleby u knjizi Neumoljiva revolucija, povijest kapitalizma. Kapital je novac predodređen za posebnu upotrebu. Novac može biti uguran u madrac i ostavljen za teške dane ili potrošen u prodavaonici. U oba slučaja to je još uvijek novac. On postaje kapital samo kad ga netko investira u pothvat s očekivanjem da zato dobije dobar povrat. Jednostavno rečeno, kapital postaje kapital kada ga netko upotrijebi kako bi dobio još više novca, obično tako što nešto proizvede. Sufiks izam možemo dodati kapitalu samo kada imperativi i strategije privatnih ulaganja postanu dominantni, kao što su to postali prvo u Engleskoj i Nizozemskoj, onda u zapadnoj Europi i onda u američkim kolonijama. Izvan tih područja kapitalizam se nakon toga preselio u istočnu Europu i Japan. U naše doba kapitalističke prakse postoje u većini svijeta. Kako to piše Joyce Appleby, kapitalizam nije počeo kao izam, za okruženi sistem. U svojim početcima on je bio drugačiji način rađenja određenih stvari koji se pokazao profitabilan i to mu je osiguralo popularnost i probitačnost. I pitanje početaka razvitka kapitalističkog sistema nije lako odrediti. Michel Bao u svojoj povijesti kapitalizma piše. Feudalno društvo utemeljeno je do 11. stoljeća. Unutar okvira imanja, organizacija proizvodnje, vezanost kmetova, prisilni rad, tlaka i iznuđivanje viška rada u obliku radne rente bili su provođeni na korist velikaša, uzvišenog zemljoposjednika i posjednika političkih i sudskih prerogativa. Jedva da je feudalno društvo uspostavljeno, a počeo je proces njegova rastakanja – Radna renta pretvorila se u rentu u naravi ili u novcu s razvojem slobodnog rada i oblika seljačke imovine. Istovremeno došlo je i do obnove trgovine kroz trgovačke sajmove, reaktivacije obrtničke klase u okviru cehova, renesanse urbanog života i oblikovanja trgovačke buržuazije. U ovom rastakanju feudalnog reda korijen je uhvatilo oblikovanje trgovačkog kapitalizma. Proces stvaranja kapitalizma bio je spor i trajao je stoljećima. U njemu su se ispreplele epohalne promjene poput stvaranja trgovačke i bankarske buržoazije, pojave nacija i utemeljenja modernih država, širenja europske trgovine i kolonijalnog gospodstva europskih država posvuda po zemaljskoj kugli, razvoja novih tehnika transporta i proizvodnje, te pojave novih ideja i stavova. Put je, kako to piše Michel Bao, počeo u 16. stoljeću, kada su europski osvajači došli u novi svijet i tamo počeli s pljačkanjem i iskorištavanjem prirodnog i rudnog bogatstva. To 16. stoljeće je i vrijeme kada se u hrvatskim zemljama pojavljuju prvi izbojci kapitalizma. Po jednoj strani feudalci, feudalna gospoda, zemaljska gospoda, kako god to definirali, dakle oni koji posjeduju zemlju i provode feudalne odnose, u tom trenutku nastoje iskoristiti tu trgovačku konjunkturu, dakle koja će se tada javiti i to na način pod e, jedan mogli bi reći da zapravo uvode mitnice i daće na mjestima gdje su najveći krvotoci u ovom smislu ekonomskome. Dakle, oni stavljaju barijere i jednostavno uzimaju dio toga i s time usporavaju trgovinu. A po drugoj strani, u toj jednoj rijeci, u tom krvotoku, oni ili neki od njih već u 16. stoljeću sami osjećaju da bi mogli postati trgovci, da bi mogli potpuno neovisno bilo koga sudjelovati u svemu tome. Isto tako, novi ratni porezi koji se uvode, za obranu od Osmanlija će zapravo e, na posredan način također stimulirati trgovinu, ali ne trgovinu feudalaca, ne trgovinu građana, nego trgovinu zavisnih seljaka. I mi sad dok dolazimo do pitanja one rekomutacije i prelaženja iz e, onog 15-stoljetnog dakle, tržišnih e, odnosa dakle, koji su već bili one pojave velikog broja trgovišta na hrvatskom prostoru koji je potpuno korespondirao sa zapadom i koji možemo reći da je u ekonomskom smislu hrvatski prostor u 15. stoljeću pa i prije toga bio zapad. Ovdje se sad zapravo polako formira granica gdje će zapravo Hrvatska biti. Da li će biti na, u tom smislu istočno od Labe, te linije prema Jadranskom moru ili će biti zapadno i u tim trenucima zapravo obično istraživanje, ne znam, Josip Adamček ili drugi obično historiografija navodi da dolazi do povratka sa novčane rente, znači davanja seljaka u e, novcu, ne poreza, nego e, svojim vlastelinima, da se prebacuje na e, radnu rentu, na tlaku, znači na onaj dio podavanja koje će biti vezano za rad besplatni na dijelu vlastelinstva koje će prepadati vlastelinu. Za one koji se ne sjećaju škole, znači vlastelin domaćinstva imaju dva dijela. Jedan su selišni dio u na kojima žive i obrađuju za sebe zavisni seljaci. Zavisni seljaci su u različitim statusima. Ima slobodnjaka, ima kmetova, ima inkvilina, subinkvilina, znači u različitim statusima, a drugi dio tih vlastelinstava će biti alodiji, to će biti dio zemljišta koje moraju seljaci besplatno obrađivati i svi prirodi toga ostaju e, vlastelinima. tlaka, dijelo, služba ili rabota vjerojatno je bila najteža obaveza seljaka kmeta. Ona je bila obaveza besplatnog rada, u pravilu se taj rad obavljao na vlastelinovom zemljištu, ali tlaka se mogla odnositi i na bilo koji drugi posao koji je seljak trebao obavljati za svog gospodara. Na primjer, tu su mogli spadati poslovi bačvarije, podvoza, ptičarije, kolarije, pa čak i vojna služba. Pored lake tu su još bila i obavezna podavanja gospodaru. Isprva je bila riječ o naturalnoj renti. Situacija s tlakom i naturalnom rentom malo se poboljšala krajem srednjeg vijeka, kada se oni zamjenjuju podavanjem u novcu. To je omogućilo seljacima da se uključe u trgovinu i zarade nešto novca. To neće dugo trajati. Prvo, zlato iz novog svijeta dovelo je do inflacije, pa gospodari više nisu htjeli novac, već radi proizvode. Drugo, trgovina je postala privlačna i gospodarima koji su nastojali ograničiti pristup trgovini zavisnim seljacima. Na sve je to u hrvatskim zemljama došla i ratna situacija. Vojna krajina koja je počela nastajati u tom 16. stoljeću tražila je sve više proizvoda, uglavnom hrane te novca. I e sad, kako novi ratni porezi stimuliraju trgovinu zavisnih seljaka, radilo se na tome da su oni morali, pošto su tu bili porezi, a ne podavanja vlastelinima, jer ova priča, povratak na naturalnu i e, radnu rentu je vezano uz vlasteline. Ovo je sad odnos prema obrani, prema državi. Što god nazvali kao država i sad novi porezi koji će pritisnuti, dakle, zavisne seljake, traže od njih da oni plaćaju to u novcu bez obzira na inflaciju, na sve što se tad događa, trebate platiti novcem. Kako doći do novca? I u tom pitanju kako doći do novca, a imate velike krvotoke, znači financijske koje se odvijaju kroz vaše prostore, jednostavan je put trgovina. To znači da će seljaci biti zapravo izuzetno poduzetni i bit će, ili ne svi, nego znači dio seljaka će biti e, uključen u, e, što bi se reklo, trgovinu, a trgovina će zapravo poticati proizvodnju za tržište. I to je jedan veliki stereotip koji dolazi, obično dok se polazi iz pozicije 19. stoljeća. To je ona priča, veli, ukidaju se 1848. godine feudalni odnos i uvodi se tržište, uvodi se kapitalizam. Ili u vojnoj krajini 1871. do 1880 1981. oni se na nalaze na tržištu. Ne? I sad, mnogi seljaci se u tom trenutku ne snalaze na tržištu, neki se snalaze. Sad dolazi do između njih velike diferencijacije. Oni koji propadaju, ulaze velike dugove, odlaze su u Ameriku, to je ona dobro poznata priča. A onaj dio priče koju ovdje ja probam ispričati je da nije cijela priča kao kapitalizma 19. stoljeća, da ta priča postoji prije i da je ona zapravo na neki način iskanalizirana u drugom smjeru i da ti naši seljaci, umjesto da postanu seljaci zapadnog tipa, će zapravo ipak spletom okolnosti biti prebačeni na ovaj feudalizam istočnog tipa, ali u tom svemu treba i objašnjenje. Jedan od primjera je i odnos e, generalno e, države, tada 16-stoljetne države, imate primjer kralj Ferdinand, on negdje 1560. godine pokušava takve su bili odnosi, zabraniti izvoz žita iz kraljevstva. I sad sabor, koji je predstavnik plemstva, Dakle, ne seljaštvo, seljaštvo nema nikakav utjecaj i koje djelomično ima predstavnice u slobodnim kraljevskim gradovima. Ali to je uglavnom plemstvo dakle, koje će tu biti. Što sitno, što krupnije. Uglavnom veliko plemstvo funkcionira na onom zajedničkom Hrvatsko-Ugarskom saboru. Tako da Hrvatski sabor rješava ova, ove, ove priče. Hrvatski sabor tu sad smatram e, Hrvatski slavonski sabor zapravo jer dolazi do sjedinjavanja e, starog Hrvatskog sabora i Slavonskog sabora i nekako u drugu polovicu 16. stoljeća da govorimo o Hrvatskom saboru, govorimo zapravo o sjedinjenom nekadašnjem, nekadašnjem dva srednjovjekovna sabora. Dakle, on se suprotstavlja toj zabrani vladara. Isto tako ako imate taj primjer 1567. pa i 1573. godine gdje se zapravo sabor ima 1573. godine, to postoje zaključci Hrvatskog sabora, kaže se da je sabor direktno poručio vladaru da se zapravo zabrana izvoza žita ne može odraditi u Hrvatskoj jer u principu seljaci moraju imati novca, znači prodaju žito da bi mogli kupiti sol i novac kojim treba za plaćanje poreza i ratnih ratnih podavanja. To je pitanje nacionalne sigurnosti iz današnje nekakve perspektive koje bi mi eh, mogli reći. Godine 1521. osmanska vojska zauzela je Beograd, ključnu točku obrambenog sustava koji je prema osmanskom carstvu utemeljio ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin. Padom Beograda osmanskom carstvu kojim je vladao sultan Sulejman Veličanstveni otvoren je put prema središtu Europe, prema Panonskoj nizini. Međutim, osmanska vojska udarila je prema Jadranskom moru, prema Dalmaciji i zaleđu gradova koje je u svom posjedu držala Venecija. Hrvatski ban Ivan Karlović nije imao dovoljno vojske da 1522. godine spriječi osmansku vojsku u zauzimanju Knina i Skradina. Sljedeće godine pala je Ostrovica i time je obrana juga Hrvatske pala na utvrde Klisi Obrovac. Obrovac je pao 1527. godinu dana prije u bici kod Mohača vojska Ugarsko-Hrvatskog kralja Ludovika II. doživjela je katastrofalan poraz od osmanske sile. Kralj se utopio u bijegu iz bitke u nekom potoku i otvorilo se pitanje tko će vladati Ugarskom i Hrvatskom dio hrvatskih plemića odlučio se na promjenu dinastičke kuće. 31. prosinca 1526. godine u Franjevačkom samostanu u Cetinskom podgrađu okupili su se hrvatski plemići. Dva su dana vječali, onda su položili prisegu novom kralju. Za kralja je izabran Ferdinand Halburški. Položena je prisega novom vladaru, te je u tome sastavljena isprava koju su svojim pečatima ovjerili prisutni velikaši u toj ispravi, jednom od najvažnijih dokumenata hrvatske povijesti, piše. Pristajemo smjerno i sa štovanjem na pravedno i pošteno zahtijevanje gospode poslanika, te danas prije ručka i dok još bijasmo natašte, svi i pojedini u dobri čas jednodušno i jednoglasno izabrasmo i primismo, učinismo, ustanovismo, smo i po ulicama proglasiti dadosmo gore imenovanog prejasnog gospodina kralja Ferdinanda za našega i cijele ove slavne kraljevine Hrvatske, pravoga, zakonitoga, nedvojbenoga i naravnoga kralja kralja i gospodara. Tako je Hrvatska dobila novu vladajuću kuću, ali to nije značilo da je nastupio mir. Hrvatsko plemstvo odabralo je Habsburgovce, Slavonsko je pak za kralja odabralo Ivana Zapolju. Uslijedio je rat između Ferdinanda i Ivana, naravno uz potporu plemića koji su ih podržavali. Isprva je pobjeđivao Ferdinand, onda je Zapolja sklopio save sa Sulejmanom i ratna sreća prevagnula je na njegovu stranu. Godine 1532. Sulejmanova vojska krenula je prema Beču, ali je zaustavljena u zapadnoj Ugarskoj, kod grada Kisega, čijom je obranom zapovjedao Nikola Jurišić. Borbe su toliko iscrpile osmansku vojsku da je sultan odustao od napada na Beč, ali je u povratku njegova vojska opustošila Slavoniju. To je prvi i jedini put da je sam osmanski sultan vodio vojsku u pohod na Slavoniju. Ivan Zapolja umro je 1540. godine, dvije godine prije smrti, postigao je sporazum s Ferdinandom kojim je Habsburgovcu dao prava na Hrvatsku i Slavoniju. Ali ovome je to malo značilo. Situaciju u Hrvatskoj i Slavoniji tog vremena ovako opisuje Neven Budak u knjizi Hrvatska i Slavonija u ranom novom Jeku. Osmanlijske su čete 1537. zauzele Požegu, a iste godine pao i Klis, pri čemu je poginuo Petar Kružić. Tako je Hrvatska južno od Velebita potpuno dospjela u ruke Osmanlija i Venecije. Iste godine kada su pali Požega i Klis, Ferdinand je poslao veliku vojsku s Ivanom Kacijanerom na čelu prema Osijeku i Srijemu. Cilj je bio ne samo osloboditi te krajeve, nego i presjeći Sulejmanu put prema središnjoj Ugarskoj i zapadu. No vojna je propala zbog slabe organizacije. Na nedovoljnu uhranjenost vojnika nastavila se bolest, a sve je završilo porazom ostataka vojske kod Gorjana. Ferdinand je umro 1564. godine, naslijedio ga je njegov sin koji na prijestolje došao s imenom Maksimilijan II. Godinu dana nakon stupanja Maksimilijana na prijestolje osmanske snage zauzele su Krupu i time je probijen obrambeni sustav na rijeci Uni duboko u osmanskom zaleđu ostao je samo Bihać pod kontrolom kraljevskih snaga. Godine 1566. Sulejman je pokrenuo veliki pohod na Beč koji je stao kod Sigeta. Tamo je umro Sulejman. U pregovorima nakon propasti pohoda na Beč, Maksimilijan II. i Ivan Sigismund, koji je naslijedio Zapolju, dogovorili su se da kruna Ugarskog i Hrvatskog kralja pripadne Maksimilijanu. Nakon propasti pohoda na Beču slijedilo je primirje. Za vrijeme tog primirja pobunit će se seljaci u Hrvatskoj i Sloveniji. I sad imate jedan primjer a to je seljačka buna 1573. godine. Ne? Inače ti ekonomski odnosi dakle, koji imaju kapitalistički značaj gdje u principu, ajmo to pojasniti slušateljima, gdje zapravo kapital počinje igrati samostalnu igru i gdje se zapravo stvaraju odnosi i institucije dakle, koje su karakteristične za građansko kapitalistički tržišni sustav, dakle koji nije definitivno feudalan sustav više. Ali ja bi, ako se opet vratim na poziciju bune 1573. godine, ipak se vratim na ono što mi znamo iz e, ovih izvora, da je to bila ipak borba protiv feudalne eksploatacije, a elemente tih novih odnosa koje uvjetno rečeno možemo nazvati kapitalistički, se mogu razabrati i već dok se pogleda sastav tko, su, ko je vodstvo Bune? Vodstvo Bune nije gubec samo Gregurić, nego tu postoje neki obrtnici, tu postoje građani. Ta Buna prelazi granicu na sutli, znači ako se uđe u njihovu strukturu. Ili recimo, ono što se malo istražuje, to je pitanje njihovog programa. Znači, definitivno je Adamček e, utvrdio da su oni imali program. Ali sad u tom programu se mogu također iščitati uvjetno rečeno ti odnosi gdje se mogu vidjeti ti elementi koji teže prema kapitalističkim odnosima koje sam e, ranije objasnio da su bili vezani uz kontekst dakle, e, stimuliranja trgovine dakle, koje, koje je tu postojao, ali isto tako mogu se isto ti elementi razabrati kroz neke akcije ustanika, ne sve, ne, ne generalne. Ja bi vrlo rado upozorio na jednu, zapravo to je e, često zanemarena komponenta ta, bune, dakle ta buna je zapravo ugrožavala interese vladara ako hoćete, neposredne interese vladara, države, dakle ta komponenta bune koja je po meni dosta važna je išla za ukidanjem čega? Mitnica protiv vlastelina, carina to, su državni prihodi. I ostali dača. I to, znači, vladarski, carski, kako god hoćete dača, znači, idu prema vladaru. I staleških i pojedine gospode. Zašto? Jer to sprečava iz pozicije seljaka promet dobara. I što sad mi možemo na sve to skupa reći? Da je postojala nesumljiva zainteresiranost zavisni seljaka za trgovinu. I to pokazuje da u tom 16. stoljeću, drugoj polovici 16. stoljeća, mi definitivno imamo jačanje, pokazatelje jačanja robno-novčanih odnosa na selu. Povjesničar srednjeg vijeka Jacques Goff u knjizi civilizacije srednjovjekovnog zapada piše da je seljakova ružnoća u tom dobu strahotna, životinska i da jedva posjeduje ljudski lik. Seljakovo odredište je pakao i mjesto u raju može dobiti samo prevarom. Opad Burton iz Staffordshire svoje seljake podsjetio da nemaju ništa osim svojih želudaca. To je rekao nakon što im je oteo 800 goveda, ovaca i svinja. Srednjovjekovni povjesničar i vitez Geoffroy Troa napisao je ovo o seljacima. Seljaci koji rade za sve, koji se stalno premaraju u svako godišnje doba, koji se odaju uslužnim poslovima koje njihov gospodar prezire, neprestano su opterećeni i to zato da bi zadovoljili životne potrebe, dobili odjeću, da bi se drugi zabavljali. Progone ih paljevinom, pljačkom, mačem, bacaju ih u zatvore i u lance, Potom ih prisiljavaju da se otkupe ili ih pak okrutno ubijaju glađu, stavljaju ih na svakojake muke. Nisu samo zapadnoevropski pisci ostavljali zapise o lošem tretmanu seljaka u srednjem vijeku. Ivan Arhiđakon Gorički u statutima Zagrebačkog kaptola nastalim 1334. podsjetio je zagrebačke kanonike da su i kmetovi ljudi, te da ih ne treba kažnjavati za najmanje prijestupe. Položaj seljaka u hrvatskim zemljama nije se puno poboljšao dolaskom novog vijeka. Na probleme s velikašima došao je i više desetljetni rat s Osmanskim carstvom. Početkom 1573. sve je to bilo previše za seljake u Hrvatskom Zagorju. I oni su se pobunili. jedan detalj iz seljačke bune, dok se pogleda oni spisi istrage, obično kažu te su seljake stavili na mučenja, na one kotače, oni su sve rekli što su ovi od njih tražili. Ja ne bih rekao da je baš bilo tako, ne. Oni su možda neke stvari međusobne odnose optužili ko je bio vođa. Ali dok se to iščita, znači dok se uđe u iščitavanje istrage i dok, se, dok je svijest da ti ljudi su bili po torturama, zašto bi nekoliko seljaka pokušavalo ukazati na to da bi zapravo trebalo ispitivati veze ustanika ili vođa ustanika sa, na primjer, vrhovnim tridesetničarom u Nedelišću. Ko je vrhovni tridesetničar u Nedelišću? Winkler, ne? To je zapravo najviši financijski službenik Hrvatskog kraljestva. Ako me sjećaju ne vara, dva seljaka izričito u, znači onom ispitivanju, ukazuju da je on davao određene upute seljacima. Po meni je vrlo jednostavno sad tu recimo objasniti akcije tih seljaka, znaš, zašto oni idu protiv carine i mitnice. To je jednostavno zbog e, toga jer e, ako pogledamo tadašnju hrvatsku trgovinu, došlo je do skretanja, znači kako su išli ovi osmanski prodori, glavni trgovački pravci od e, Senja, Bakra, ako hoćete, znači ovi glavni sjeverno-jadranske luka koji su išli preko Jastrebarskog prema dolini, dolini Save, oni su bili zaustavljeni onim osmanskim prodorima u 16. stoljeću i zapravo glavna komunikacija opet prema sjevernom Jadranu ide vam smjerom Brdovec, Susedgrad, dolina Save i onda se ono od Ljubljane spušta prema dolje, opet prema Rijeci i prema ovim svim lukama. Jedan luk se radi. I sad, gdje je buna nastaje? Seljačka susjedgradsko stubičko vlastelinstvo. I sad, ako je baš taj krvotok ekonomski od onog starog pravca skrenuo na taj ljubljanski put i on ide upravo onim žarištem toga, puno toga objašnjava. S tim da bi ja upozorio da je susjedgrad i kasnije E, susret je recimo i u 18. stoljeću zabilježen kao glavna izvozna luka uvjetno rečeno za Hrvatsko Zagorje i Prigorje, znači u onoj trgovini žito. Znači to je bio punkt gdje dolazi žito, ono se dalje distribuira. Zanimljivo, uzvodno, ne nizvodno. Obično se, znači zato je od srednjeg podunavlja idu pravci prema sjevernom Jadranu u to vrijeme. Možemo reći da je taj trgovački put bio između ostaloga i materijalna baza za povezivanje e, seljaka koji su bili pobunjeni duš toga puta i na koji su se nadovezali neki drugi. Pogotovo ako znamo da je Brdovcem i podsusedom išlo otprilike 80 do 100 tisuća volova. To su ogromne, ogromne brojke i tim se nisu mogli s tim prometom ili manevriranjem takvim, takvim, jednim, e, takvom jednom trgovinom se nisu mogli baviti nekoliko feudalaca koji su bili na tom prostoru, koji su bili uz nego je taj prostor ekonomski bio otvoren i za seljake, ali tu su sudjelovali krajišnici, zato jer dobar dio te stoke se uzgajao na napuštenim prostorima. Znači oni prostori koji su kao što bi se reklo bili ničija zemlja. U naponu snage seljačka vojska je u zimu 1573. godine krenula u napad u četiri pravca. Ambroz Matija Gubec, Inkvilin ili Kmet bez zemlje, vodio je odred seljačke vojske prema Lepoglavi. Seljak Ilija Pasanec zapovjedao je odredom koji je krenuo na Jastrebarsko i Okić. Bravar Pavao Šterc predvodio je treći odred prema Kunšparku i Planini, a Ilija Gregorić, bivši vojnik i bjegunac iz osmanskog zatočeništva te trgovac, vodio je seljačku vojsku prema Brežicama i Sevnici. Gregorićev je odred seljačke vojske bio i najveći. Što je čekalo pobunjenike moglo se vidjeti iz poruke koje je u staru vas poslao Stjepan Gregorijanec. On je bio plemići vojnik koji je bio kapetan pokupskih haramija, kraljevski pješaka te kapetan kraljevstva. Bio je i zet Uršule Henning koja se sukobljavala s Franjom Tahijem oko susedgradsko-stubičkog vlastelinstva. Smatra se da je on i čak potaknuo pobunu seljaka protiv Tahija ali kada je seljački ustanak izmaknuo kontroli, on se brzo svrstao protiv seljaka i početkom veljače seljačkoj vojsci koju je vodio Ilija Gregorić poslao je ovu poruku. Neka se oni kao neprijatelji cara iz svega kršćanskog svijeta vrate natrag, a ako to ne učine, onda će ih on, kad ih se dočepa, žive peći. Seljački odredi potaknuli su seljake na ustanak između Kupe i Save, te u Kranjskoj, ali 5. veljače 1573. počeo je niz poraza seljačke vojske. Seljačke vođe nadale su se da će im se pridružiti i uskoci sa Žumberka, ali oni su ostali vjerni plemićima i vladaru. Uskočki kapetan Barun Još Turn bio među prvima koji je krenuo u napad na seljačke odrede. Seljačka vojska nije se mogla nositi s uvježbanim i dobro opremljenim trupama koje su vodili plemići i kraljevi ljudi. 9. veljače u četverosatnoj bici kod Donje Stubice, panske i plemičke jedinice pod zapovjedništvom podbana Gašpara Alapića porazili su glavninu seljačke vojske. Onda je nastupila osveta. Ugarski vicepalatin i vlastelin Vinice kod Varaždina Nikola Ištvanfi ovako je opisao postupak prema poraženim seljacima. Na sve strane po obližnjim stablima i na seoskim kućama visjeli su na poprečno spojenim motkama da ih svatko može vidjeti, a na jednoj vrlo visokoj i razgranatoj divljoj kruški, koja slučajno bijaše izrasla uz vojničku cestu, bijaše o konopcu obješeno šesnaest ili više nesretnih seljaka i izloženo vjetrovima da ih njišu i pticama da ih kljucaju. Barun Turn je krajinskim staležima pisao da je mnogim seljacima za strah i primjer pod mokricama dao odsjeći ruke, nosove i uši kao što su to uradila i druga hrvatska gospoda. Sam je Tun priznao da su njegovi uskoci bješnjeli, a drugi plemić usporedio je ponašanje plemičke vojske s ponašanjem turske vojske. Slamanjem seljačke bune 1573. samo su usporene promjene do kojih će onako doći. Do razvoja trgovine u kojemu će sudjelovati ne samo bogati plemići, nego i dio seljaka i građana. Napredak prema novim društvenim odnosima nije se mogao zaustaviti. Razvoju kapitalizma u hrvatskim krajevima nije samo pogodovala trgovina i ono malo rudnika u hrvatskim zemljama odigralo je svoju ulogu u početcima kapitalizma. Što se tiče rudnika, mi ne možemo ulaziti u pitanja ranijih razdoblja i zbog nedostatka izbora, ali nedostatka konteksta. Ja bi se opet bazirao na period druge polovice 16. stoljeća. Recimo, dok se promatra koliko su to bili veliki iznosi, evo recimo rudnici srebra. Ivan Mirnik je pisao dakle, o srebru Nikole Zrinskog, to je otac od Nikole Šubića Zrinskog, dakle, koji je ostvario veliku dobit na vađenju toga e, srebra u Gvozdanskom, znači na, na, na Bani i Banovini, dakle na tom prostoru su postojali ti veliki rudnici. Oni 1578. godine donose prihode od 30.000 dukata godišnje, ogroman novac. Mislim sad ne preračunavamo. Ta velika borba za Gvozdansko od 1578. godine padaju pod osmansku vlast i tu po cijela stvar, cijela priča prestaje. Ali ja bih još jedan detalj tu rekao da kako se zauzimaju Latinska Amerika i kako se zauzimaju rudnici na tom području, ne od Potosija, znači oni poznati, dolazi sve više srebra u Europu i jednostavno pitanje je koliko je više isplativa eksploatacija na, na ovome području, što će se pokazati kasnije. Jer i cijene, cijene variraju srebro, srebra ima sve više na tom prostoru. Ali ono što treba zarati je bakar. Bez bakra nema e, ratovanja, i ono što se obično zapostavlja je koliko su ti naši rudnici bili u odnosu na Europu, dakle na odnosu na, znači uvijek treba komparirati sa nekim drugime. I iznenađenje je da krajem 16. stoljeća zapravo samoborski rudnik ili kompleks tih rudnika zapravo spada u najznačajnije rudnike bakra Europe. Recimo, proizvodnja bakra u Samoboru je bila dakle krajem 16. stoljeća četverostruko veća od proizvodnje bakra u Norveškoj. Ili imate recimo dvostruko veća od Engleske. Znači proizvodnja, znači u jednom, znači tom jednom kompleksu rudnika. Ili imate onaj švedski rudnik poznati Falun, znači to je, mogli bi reći, ovoga, najpoznatiji svjetski rudnika bakra koji postoji. Samoborski rudnik je trećina toga. Fantastične brojke, znači koje tu postoje. Do početka 16. stoljeća najznačajniji rudnik u hrvatskim zemljama bio je onaj u Gvozdanskom gdje se vadilo srebro i olovo. Godine 1463. Petar II. Zrinski dobio od ugarsko-hrvatskog kralja Matijaša Korvina pravo da u Gvozdanskom vadi rudu. Sredinom 16. stoljeća Zrinski su iz tog rudnika godišnje vadili oko 700 kg srebra, a prihod od rudnika omogućio je Zrinskima da 1529. uz dopuštenje kralja Ferdinanda u Gvozdanskom Danskom otvore i kovnicu novca u kojoj su se kovali pfeninzi. Nikoli III. Zrinskom se kovanje novca osladilo pa je četiri godine nakon dobivanja povlastice da kuje pfeninge počeo i kovati talire, na što nije imao pravo. Ta je rudarska groznica potrajala sve do 1578. kada su Osmanlije zauzele Gvozdansko. Nakon toga najznačajniji rudnik u hrvatskim zemljama postao je onaj u rudama kod Samobora. Tamo će se uzdignuti novi hrvatski kapitalisti, govori dr. Hrvoje Petrić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Normalno, dok imate rat, ratnu zonu i tako izdašne kapacitete u tom trenutku, vi privlačite kapitaliste, ko magnet, bez obzira što je to ratna zona. I sad vi ovoga, imate čak i borbe za te samoborske rudnike. Imate primjer 1528. godine gdje, znam, gdje se poduzetnici Vit Kisel, Mark Štetner i još neki ovoga, oni se moraju sklanjati u sam grad e, Samobor jer su zapravo odbijali predati rudnike, odnosno predati bakar iz rudnika Krsti Frankopanu i nekim drugim ovoga e, vlastelinima i onda se sad navodi da su oni zapravo potajice taj bakar morali voziti u Krajinsku. Krajinska je vrlo blizu po noći maglovitome vremenu. kada su španjolski i portugalski konkvistadori počeli iskorištavati novi svijet, brzo će im se u tome pridružiti i druge europske zemlje, priljev plemenitih metala bio je toliki da je Europu pa i hrvatske zemlje počela moriti velika inflacija. Tijekom 16. stoljeća cijene vina i žitarica narasle su do 1000%. Godine 1455. vol je na sajmovima u Ugarskoj i Slavoniji koštao 60 denara. Stotinja godina kasnije njegova je cijena porasla na 400 denara. Pored inflacije hrvatske zemlje pritiskali su i veliki troškovi obrane. Godine 1577. troškovi obrane Hrvatske iznosit će golemih 400 tisuća forinti. To su samo neke od okolnosti koje su oblikovale razvoj hrvatskih zemalja, a onda i prve pojave kapitalizma. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju s četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Toni Bertović i Daniel Turk. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.